Baigęs visas tas kalbas, Jėzus tarė savo mokiniams. Jūs žinote, kad po dviejų dienų bus Velykos ir žmogaus sūnus bus atiduotas nukryžiuoti. Tuomet aukštieji kunigai bei tautos seniūnai susirinko į rūmus vyriausiojo kunigo, kuris vadinosi Kajafas, ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudija nekiltų samišio. Kai Jėzus viešėjo Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose, atėjo moteris alabastriniu brangaus kvapėjo aliejaus indų nešina ir jam sėdinčiam prie stalo išpylė ant galvos. Tai pamatę mokiniai pasipiktino ir kalbėjo, kam toks eikvojimas, juk buvo galima aliejų brangiai parduoti ir išdalyti pinigus vargšams. Tai išgirdęs Jėzus tarė, kam skaudinate moterį? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite šalia savęs, o mane ne visuomet. Išpildama aliejų ant mano kūno, ji tai padarė mano laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši evangelija, ir jos atminimui bus pasakojama, ką yra padariusi. Tuomet vienas iš dvylikos vardu Judas Iskarijotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė, ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums? Tie pasiūlė 30 sidabrinių. Ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Pirmąją neraugintosios duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė, sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis atsakė, Eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam, mokytojas sako, mano metas jau atėjo, pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kai buvo Jėzaus įsakyta ir paruošė Velykų stalą. Atėjus vakarui, Jėzus su dvylika mokinių susirinko prie stalo. Pradėjus valgyti, jis tarė. Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos. Jie labai nuliūdo ir ėmė vienas po kito klausinėti, nejaugi aš viešpatie. Jis atsakė, mane išduos dažantis kartu su manim duona dubenyje. Žmogaus sūnus tiesa eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduo žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė, nejaugi aš, rabi? Jis atsakė, tu pasakėjai. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams tardamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Pagėdoja jie išėjo į alyvų kalną. Tada Jėzus jiems kalbėjo – Šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avių kaimenė išsisklaidys. O kai prisikelsiu, aš nueisiu pirmo jūsų į Galilėją. Petras atsiliepė, jei net visi tavimi pasipiktintų, aš niekomet nepasipiktinsiu. Jėzus jam tarė, iš tiesų sakau tau, Šią naktį dar gaidžių nepragydus, tu tris kartus manęs įsiginsi. Bet Petras tvirtino, jei man reikėtų net mirti kartu su tavimi, vis tiek tavęs neįsiginsiu. Taip kalbėjo ir visi mokiniai. Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmęs Petrą, ir abu Zebedėjaus sūnus pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems, mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs parpuolė kniūpšės ir meldėsi. Mano tėve, jeigu įmanoma, te plenkė mane šitaurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui. Negalėjote nie vienos valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi, mano tėve, jei šitaurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Sugrįžęs vėl rado juos snaudžiančius, jų akis buvo mieguistos. Tuomet palikęs juos vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė, jūs vis dar miegate rilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkite seime. Štai mano išdavėjas čia pat. Jam dar kalbant, štai pasirodė Judas, vienas iš dvylikos, o su juo didelis būrys, ginkluotas kalavijais ir vėzdais, atsiustas aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų. Jo išdavėjas buvo nurodęs jiems ženklą, sakydamas, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį. Ir tuo jau prieėjęs prie Jėzaus tarė, sveikas rabi, ir pabučiavo jį. O Jėzus jam tarė, bičiuli, ko atėjai? Tuomet jie pripuolė, nutvėrė jį ir suėmė. Ir štai vienas Jėzaus palidovų ištiesė ranką, įsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė, kiš kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą, ir jis bemat neatsiųstų man per dvylika legionų angelų? Bet kaipgi įsipildytų raštai, kad šitaip turi atsitikti? Ta valanda Jėzus tarė būriui. Tarsi plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais. Aš kasdien sėdėjau šventykloje mokydamas ir manęs nesuėmėte. Bet viskas šitaip dedasi, kad įsipildytų pranašų raštai. Tada visi mokiniai palikę jį pabėgo. Tie, kurie buvo suėmę Jėzų, nuvedė jį pas vyriausiai kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę rašto aiškintojai ir seniūnai. Petras sekė jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų ir įėjęs į kiemą atsisėdo su tarnais pažiūrėti, kuo viskas baigsis. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti. Tačiau nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liudytojų. Pagaliau išėjo priekin du ir tarė. Šitas yra sakęs, aš galiu sugriauti Dievo šventovę ir per tris dienas ją vėl atstatyti. Tada atsistojęs vyriausiasis kunigas paklausė Jėzų. Tu nieko neatsakai į šituos kaltinimus bet Jėzus tylėjo. Tuomet vyriausiasis kunigas jam tarė, prisaigdinu tave, gyvuoju dievu, kad mums pasakytum, ar tu mesijas, dievo sūnus. Jėzus atsakė, tu pasakei, bet aš jums sakau, nuo šiol jūs matysite žmogaus sūnų sėdintį visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tuomet vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko. Jis pikžodžiauja. Kam dar mums liudytojai? Štai girdėjote pikžodžiavimą. Kaip jums regisi? Jie atsakė, vertas mirties. Tuomet jie ėmė spjaudyti Jėzui į veidą ir daužyti kumšiais. Kiti mušė jį per veidą ir tyčiojosi, pranašauk mums mesijau, kas tave užgavo. Tuo metu Petras sėdėjo kieme. Viena tarnaitė priejo prie jo ir tarė, ir tu buvai su Jėzumi galilėjiečiu, bet jis įsigynė visų akivaizdoje, aš nežinau, ką tu sakai. Einant į vartų link, jį pastebėjo kita tarnaitė ir kalbėjo aplinkiniams. Šitas buvo su Jėzumi Nazariečiu. Jis ir vėl įsigynė prisiekdamas, aš nepažįstu to žmogaus. Po valandėlės prisiartino ten stovėjusieji ir sakė Petrui, tikrai tu vienas iš jų, nes ir tavo tarmė tave išduoda. Tuomet jis ėmė prisiekinėti ir dievagotis. Aš nepažįstu to žmogaus. Ir tuo jau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius. Dar gaidžių nepragydus, tu tris kartus manęs įsiginsi. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko.